Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u Kulturaljku. Treće izdanje festivala Gledaj u druge održalo se u petak u Kružnoj ulici. Četrdesetak udruga iz Rijeke i okolice predstavilo je svoje djelovanje i svim znatiženicima pružilo priliku da ih bolje upoznaju. Cilj ovog festivala ukazati je na važnost postojanja udruga za grad ili općinu u kojoj djeluju, ali i osvješćivanje onog dijela javnosti koji ne zna na koje sve načine udruge odgovaraju na različite potrebe i probleme stanovnika lokalnih zajednica. E, razgovarali smo s Igorom Bajokom iz udruge Smart, jednim od organizatora ovoga festivala. Za početak da vas pitam, e, čime se bavi udruga Smart? Udruga Smart je trenersko-konzultantska organizacija koja pruža podršku u organizacijskom razvoju drugim udrugama na području Republike Hrvatske. A kako biste ocijenili općenito stanje što se udruga i njihovog rada tiče u Rijeci? Ima li ih puno? U Rijeci ima puno organizacija civilnog društva. Ono što je još važnije, ima puno aktivnih i uspješnih udruga koje kroz svoj svakodnevni rad zapravo e, pokazuju svrhu i smisao vlastitog postojanja kroz zadovoljavanje cijelog niza različitih potreba građana i rješavanja problema u lokalnoj zajednici kojima se nitko drugi ne bavi. Primjerice, grad se ne bavi njima ili ministarstvo zato jer nije u njihovoj ingerenciji. Ne mogu, ne znaju ili ne trebaju to raditi. Ili se njima ne bavi tržište zato jer im jednostavno nije zanimljivo. Dakle, udruge su te koje obavljaju sve one poslove i one djelatnosti koje same prepoznaju da postoje kao problem ili nezadovoljena potreba. A postoji li udruga ili više njih koje biste posebno istaknuli u njihovom radu? Pa to je malo nezahvalno, ali u Rijeci stvarno postoji e, velik broj organizacija civilnog društva koja rade super stvari, ali mogu reći recimo, s obzirom da ovaj razgovor vodimo na trećem festivalu udruga, da su sve organizacije koje su uključene u organizaciju ove manifestacije, ovog događanja, u zadnje tri godine koliko e, postoji kampanja Gledaju udruge i organizira se ovaj festival, e, rade stvarno odlične stvari, kako samostalno, tako u suradnjama koje su se i razvile kroz ovu platformu ili inicijativu riječkih organizacija, pa onda pozivam vaše slušatelje i slušateljice da bace pogled o kojim se organizacijama radi i da pogledaju što sve radi. Moram vas pitati, pošto smo mi studentski radio, koje su udruge značajne za studente i kojima, kojima se studenti mogu priključiti? E, to je jedna posebna tema. Dakle, studentske organizacije možemo reći da pripadaju tom našem civilnom sektoru, ako možemo tako reći, ali su puno više vezane u sveučilište i e, fakultete pri kojima djeluju. I ne bih isto tako htio izdvajati pojedine organizacije jer zapravo svaka jedinica ima svoje studentske organizacije, postoji naravno i studentski zbor. Ono što je važno je da one razvijaju projekte i programe koji su relevantni za studente odnosnih fakulteta, ali isto tako mislim da je izuzetno bitno da posebno te organizacije, ali i studenti općenito pa i profesori, imaju snažniju ulogu i angažman u razvoju lokalne zajednice pa i u suradnji sa onim organizacijama koje nisu studentske organizacije. I samo da ne ostane na tome, to se i događa. Dakle, događaju se suradnički projekti, povezuju se dakle civilno društvo, sveučilište, javna uprava i građani i mislim da je to dobar smjer koji treba i nastaviti. Kako komentirate česte izjave da udruge samo troše novaca, u stvari niko nikome ne doprinosi? E, to problem leži u nerazumijevanju e, sustava funkcioniranja zadovoljavanja javnih potreba. Dakle, nitko ne bi dao udrugama javni novac, a govorimo o javnom novcu poreznih e, obveznika, da ne postoji nezadovoljena potreba koju samo udruge zadovoljavaju. Razumijete? Znači, mora postati neki problem ili potreba koja je nezadovoljena da bi netko, grad, županija, neko ministarstvo, Europska unija, dala udruzi novac da provede neki projekt, zato jer za njim postoji potreba i postoji svrha u tom projektu. Tako da je zapravo stvar više u neznanju eh, ili u zloj namjeri kada se daju takvi komentari. Priča je dosta jednostavna, koncept je dosta jednostavan, dakle postoje različiti aktori koji zadovoljavaju javne potrebe, a organizacije civilnog društva, odnosno udruge, su samo jedan od njih. Emisiju nastavljamo u tonu festivala. U rijeku se ove srijede vraća festival Europske kratke priče. Festival je počeo jučer u Zagrebu gdje ga je otvorio nigerijski pisac Ben Okri i to u prepunoj dvorani. Od 2002. kada je osnovan, na festivalu je gostovalo preko 150 pisaca iz 15 europskih zemalja, a ugostilo ga je šest hrvatskih gradova. S umjetničkim direktorom festivala Romanom Simićem razgovarala je Mateja Krmpotić. Kažu najluđa književna fešta, riječ je o festivalu Europske kratke priče, 17. izdanje ove godine održava se u Zagrebu i u Rijeci i u Samoboru. S nama na liniji ovdje je umjetnički direktor festivala Roman Simić. Romane, dobar dan, dobrodošli u emisiju Leksikon. Dobar dan, dobar dan vama i vašim slušateljima. E, jesam li pogriješila kad sam spomenula Samobor? Je li tako da se radi o trima gradovima? Je, je, trima gradovima. mm ba da, mi, mi uvijek imali, imamo već 17 godina tu praksu da, da festival dijelimo između dva grada, a umeđu smo među ta dva ugurali naš e, Samobor gdje imamo super e, suradnju sa e, gradskom knjižnicom pa, to je, to je nekakav plan od početka bio, ne ograničiti se na Zagreb, nego raditi i širiti priču, ovaj, a da je, da je ipak ne proširimo previše. Ovaj, I jako dobro nam ima hvala na pitanju. Koja je ovogodišnja tema festivala, Romane? Tema nam je, tema nam je nasljeđe. E, ne znam, kad, kad pogledate, <laughs> baš se tako nama učinilo e, sve što nas zadnjih godina, malo i dulje, e, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, ali ajmo, se zaustaviti u Hrvatskoj sve, oko čega se lomimo, oko čega se svađamo, E, gdje se sukobljavamo, gdje se grupiramo, gdje se zbijamo, e, sve je zapravo na neki način vezano za neko od naših nasljeđa. Sad je li to nasljeđe e, povijest, je li to nasljeđe nacije, je li to nasljeđe kao domovina, je li to nasljeđe naše ideologije, svjetonazora, kulture, jezika, nasljeđe roda ako hoćete, klase i rase. E, dakle, sve je to nešto što se lomi kroz, kroz one stvari koje smatramo ovog trena najakutnijim mm. problemima našega društva, ako hoćete. E, I, i upravo to nam je bio, shvatili smo taj zajednički nazivnik, da on on šeta dakle između svih tih e, područja koje nam se ne čine nije prva pomisla ok to je nasljeđe to je nasljeđe ali zbilja jest mhm. I, i ono što ono što smo htjeli napraviti dovesti dovesti jedan broj e, umjetnika, dovesti jedan broj pisaca iz cijeloga svijeta da daju obol, rekao bih, toj, e, e, toj raspravi koja, koja stalno traje, da daju neka svoja iskustva toga gdje oni vide nasljeđe, što je njima nasljeđe. Nasljeđe je kompleksna stvar, ne, s nekim nasljeđem, neko nasljeđe ćeš braniti, smatrat ćeš ga sastavnim dijelom svoga identiteta, od nekoga ćeš, će se htjeti odhrvati gdje ćeš mu pobjeći, smatrat ćeš da je nešto što, je, što, je, što pripada prošlosti. Mm, u toj, u toj dinamici tih različitih svačanja nasljeđa i različitih e, prostora u kojima naše nasljeđe vidimo. Nastaje novi svijet, nastaje neki svijet u kojem ćemo sutra, e, sutra živjeti i što je važno, nasljeđe se prenosi. Mhm. A sad da cijelu priču zaokružimo, nasljeđe se uvijek prenosilo kroz priču. Dakle, to je, to, to je ta s jedne strane poveznica između onog što živimo danas i onog što, što priča kao forma E, priča kao naša potreba e, traje od, od pamtivijeka. Dakle, ono naj, e, najtemeljnija potreba da ono što jesmo prenesemo onima koji će doći iza nas i, i, i kažemo im nešto o svijetu u kojem smo odrasli, svijetu koji nas je stvorio i, i damo neki upliv u ono što će biti svijet sudrašnjica. Evo, poslije Zagreba stišete u Rijeku. Kada počinje festival u Rijeci i tko nam ovako dolazi u Rijeku, a da biste ga vi izdvojili? Festival dolazi u srijedu, u srijedu u Rijeku, u srijeda i četvrtak su nam riječki dani mhm. i to će biti zbilja, zbilja sjajan, sjajan program od spomenu, ono, spomenuo sam bio Ma, mislim, uvijek imate svake godine nekog koji je kao headliner, eh, da, Tako, da tako kažemo, iako mi njih sve tretiramo isto. Ja bih svakako eh, pozvao riječku publiku da, da dođu i, i poslušaju Bena Okrija koji nam otvara festival, dakle mm-hmm. nigerijskog pisa koji je dobitnik jedne od najprestižnijih eh, svjetskih književnih nagrada nagrada Man Booker. Ni, niko vam neće biti gubitak vremena ako Jasno, da, da, da. I ono, ono, što je, ono što mi volimo zbog čega radi moj festival, on je jako zabavan. Dakle, opušten je, ne zabavan u smislu smiješno da će vas neko nasmijavati, <laughs> nego, nego zabavan zato što možete upoznati zbilja velike i sjajne piste u nekom u nekom gotovo pa privatnom okruženju di, di, di, su bez ikakve stege, pompe, svečanosti, nego, nego naprosto vidjeti kakvi su ljudi, osjetiti kako se smiju, kako razmišljaju i to. To je ono što daje ovaj festival i evo, zbiljan, nadam se da će svi oni koji dođu da će to osjetiti i ove godine. Odlično, hvala puno Romanu Simiću, što reći nego želimo vam e, da festival prođe sjajno kao i uvijek i naravno da se vidimo u Rijeci i dobrodošli još jednom u Rijeku. Vidimo se Mateja, hvala vam puno i vidimo se. Pozdrav, do slušanja. Adio, bog, bog. Došli smo do kraja ovog festivalskog izdanja Kulturenke, slušamo se idući ponedjeljak, a vi ostanite naravno uz Radio Sovu i našu playlistu. Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Što